Por kio esperanto estas plej utila? La mondo de hodiaŭ estas tute alia ol tiu de la jaroj 1887 aŭ 1905, kiam okazis la unua universala kongreso de Esperanto. Tiam la eblecoj por parola komunikado inter homoj el diversaj landoj estis tre limigitaj voyagi exterlanden eblis nur al tre malmultai homoi, cae la telefono ancora ne servis por la comunicado de simplai homoi. La radio estis ancora ne existanta, cae pri televido oni ec ancora ne revis. Hodiau, voyagioi eblas anca portute ordinarai homoi, La telefona comunicado covras la tutan ter globon, cae la costoi por internaziai telefonal vocoi estas pageblai. Radio cae televido, el senda sia programoin per satellitoi, cae fine, la interreto en tutte forigis land limoin de comunicado. Cae hodiau ec existas grand mesure lingvo, por internazia comunicado, nome la angla. Cio tio changas la eblezoin por esperanto servi kiel internazia lingvo. Zamenhof certe imagis multe pri scriba applicado de la lingvo, cae dum lia vivo ja ancau aperis multai revuoi, gazetoi cae libroi en esperanto post la unua mont milito, esperanto ja ec floris, sed la monda economia criso de la jaro 1929 detruis ne nur la espero in pri prospero, sed ancau pri paza cun laboro helpe de esperanto. Seque la dua mont milito, cae la cefai dictaturoi, ec pli acre neniigis ciuin esperoin cae post la iaro 1945 establigis nova politica ordo, en ciu la angla lingvo aciris la plei gravan rolon rilate al internazia comunicado. Do, ni devas demandi nin, por cio en tutte hodiao esperanto povas servi? La respondo estas, che gi ja povas servi al homoi en la tuta mondo sed ne kiel generala lingvo por ciui, sed kiel lingvo por homui, kiui sercias rectan personan contacton cae rectan communican intersangion por au lerni pli pri la mondo, au pri specifa faco, au por havi amicain rilatoin cun homoi el aliai landoi. Tio signifas, che male alla situazio de antau pli ol cent iaroi, ciam oni povis plei parte nur scribe, interrilati cun homoi el aliae landoi, hodiau, ciu formo de recta comunicado estas ebla, precipe la parola. Esperanto ne havas realan locon. Gi estas cie, cae nenie, sed giam estas universala lingvo en la virtuala mondo, nome en la interreto. Tamen tio ne sufficias. Homoi volas reale rencontigi, por paroli recte unu al alia. Tial esperanto povas okazi en provisorai locoi, kie homoi convenas dum celcai tagoi, dum semaino, au foi foie dum quelcae monatoi. La applicado de Esperanto havas nur senson se la lingua nivelo estas suficia alta. Balbuti, oni povas ancao en aliai lingvoi. La tauga formo por alt nivela parolado estas prelegoi au teatrajoi. Tie presentigas origine scribai textoi al suffice multae spectantoi. Tio taugas precipe por internaziai seminarioi, cursoi, laborgrupoi, cae tiel plu. Do la parola presentado, au laut legado, de antaue vercitai textoi, estas la plei tauga rimedo por vivigi esperanton je suficia alta nivelo. Tio povas okazi reale en internaziai aranjoi, au en la interreto, exemple kiel citie, en la esperanta ret radio. Ambau estas necessai. Ancaudum internaziai aranjoi, la lokaj partoprenantoi povas esti cundigitai cun forai partoprenantoi helpe de la interreto. Cai hodiau, la homoi sur la tuta planedo havas ec comunan temon. Kiel protecti la viv medion porque la homaro povu vivi sur citiu planedo ancora post quindec au centiaroi. Do eblas seriose labori, multe, helpe de Esperanto. La valoro de Esperanto ne estu subtaxata.